уште веќе пред десетина дена бев повикан на некој начин, иеко лично не сакам да зборувам за политика, <laughs> но бев повикан да ги прокоментирам американските избори. Тоа само како вовет во денешната тема. Ако се секјавате пред само две саботи, последен пат, иако тоа го зборував и порано се разбира, во <clears throat> изминатите 8 години, тврдев една работа, која што изгледаше многу нереална, барем во последните две години, од почетокот на украинската војна. А тоа беше следново. И дури реков, само јас ке одговорам за тоа, не црквата или адвентизмот воопшто било кој. Не верувам дека ќе има трета светска војна, додека трае времето на милост. И пред само две саботи пред изборите во Соединетите Американски држави, истото го тврдев од ова место. После времето на милоста, Која ќе се излеваат Божите судови, која ќе настапи страшниот и голем ден Господов, тогаш може да загинат и 2 и 3 милиарди за една седмица, како што има потенцијал. Значи, нуклеарното оружје, тоа да го направи, но не во времето на милост. И слава на Господа што живееме во времето на милост. За мене сите политичари се бараби, народот може да избере само Бараба, мнозинството, демократијата, никогаш нема да го избере Христа, што ме еврејскиот народ не го избрал. Тоа важи малку или повеќе за сите други. Значи, не сакам многу-многу ни да ги споменувам имињата на председателските кандидати, но Факт е дека во изметиве 10 дена Америка изгледа поинаква. Факт е дека одеднаш Америка и Русија се повторно пријатели. Факт е дека стравот од Трета светска војна секако да исчезна. На некој начин како Господ да ме оправда, <laughs> оно што го зборував пред две самоти последен пат. еден куп воени аналитичари, политички аналитичари, уште од украинската криза пред две години. Третата светска војна веќе е започната. Ке има страшна голема војна. Пред неколку седмици само, Кисинджер бил во посета на Путин. Па разни портали пренесуваа, отшел да му пренесе порака дека ке има војна, готово. И така натаму, и така натаму, медиумите сеја вакви информации. Истовремено никој не веруваше, ни јас не верував. А сега што ќе биде понатаму, дали ќе го утепаат, дали дали ќе изгора 4 години, дали нема ни да стапи на должност, ако сега е електорите следниот месец одлучат поинако. <laughs> Никој не веруваше дека овој ќе победи. Изгледаше чудно, мнозина беа во шок, особено од оние што не го сакаа. Мегу нифи мнозина наши браки и сестри, таму или овде било каде. Мегутоа за мене беше битна само една работа. Што во сето тоа го видов Божиот прст. Нема да има трета светска војна ова или следната година. Паѓа Обама законот за здравствено осигурување во тој закон беше предвидено до 2017 година сите жители на САТа да бидат микрочипирани, а до 2020-та целиот свет. Сега тоа паѓа во вода. Ако работите продолжат да се движат во овој правец. Значи, ако Трамп стане председател и ако изгоре 4 години, не знаеме до кога, не знаеме, знаеме иднината воопшто. Но, сека треба да се носат нови закони за такви рокови, значи чипирање или било што што не би сакале да се случи и повикани сме од духот на правоштвото да се противиме на сите а, иницијативи кои што водат кон намалување на верските и личните слободи на луѓето. Оти правет да ве подстам дека пред 12 години ве повикував од катедра да гласате на тогашниот последниот референдум одржан во Македонија за она територијална реорганизација на локалната самоуправа, која што за жал беше спроведена како што сака, меѓутоа повикував да гласате против, затоа што секојаш треба да, особено кога се прашуваме на референдум, да гласаме за она што представува статус-кво. Бидеќи знаеме дека секоја промена што ја, ја носат политичарите, никако нема да биде на подобро, туку ќе биде само на полошо. И уставот што го смени во нашата држава исто така беше на полошо од 2001 година наваму. Што ќе биде сега во иднина, работите се, се движат кон полоша и полоша. Се се бутка на некој начин од центри на мок во овој свет, се поголема и посилна исламизација на Европа, што значи намалување на верската слобода, тоа значи на некој начин македонските избори, иако не сакам да спорувам за нив и да пропагирам за кого да гласате, македонските избори се претворија во референдум изминативе 8 години. Што ќе биде, дали ќе биде Македонија? Едно е сигурно, федерализација на Македонија или двојазичност на целата незина територија значи намалување на, значи бетер, полошо и полошо намалување на верската слобода. Значи, некој, јас се радувам, еве, брат Саша ми кажеше скоро време дека во Тетово имаат некоја евангелизација и дека наводно имало голем одзив од самите албанци, например. Очекувале некои така радикални спротивставувања, може би прогонство, физички кјотек, може би како што му се заканува на, на Милево Кочани времена. Мегутоа се изненадија што од самите албанци во тето имаше многу културен пристап кон, кон сето тоа. И јас се радувам на такво нешто. Мегутоа, било која политичка промена на состојбите во државата, значи, ако отиде на полошо, значи помала и помала верска слобода поголема и поголема радикализација и така натаму. Ако зависи од нас, тоа треба да го спречуваме, дали со нашиот глас или било како. Би сакал да кажам некои зборови инспириран од овие настани. На почеток да ги прочитам зборовите на псалмистот Давид, зборови кои што ми беа многу мили уште од почеток, уште како тинејджер во верата, и кои што многу пати, многу пати се исполнија и во моето искуство, и верувам во искуството на мнозина од вас кои што сте биле верни уште од рана младост. Во најдолгиот псалм, 119 во Светото писмо, точно стотиот стих гласи како? 119, 100. Во овој превод Поумен станав од старите, зашто ги пазам твоите заповеди. Колку бави зборови во други преводи, како што се секевам, помудар станав од старците, зашто ги пазам твоите заповеди. Ако веруваме во Божијето Слово, ако Божијето Слово живее во нас, бидеќи Божијето Слово не е нешто, туку е некој, тоа е живо суштество, ако Божјето Слово го управува нашиот живот. Тогаш апостол Павле вели на таквите се и моди на добро. Тоа не значи дека во нивниот живот само добро ќе се случува. Може да случуваат и трагедии. Но и тие трагедии ќе бидат, ќе испаднат на добро. Понекош мора да поминеме низ, низ неволја и страдање или трагедија. Од разни причини. Господ се прослави, јас верувам, со тоа што неговото слово да не испадне јас. покажува дека има поголема мудрост од сите воени и политички аналитичари кои што предвидуваат Трета светска војна. Јас се чудев, искрено, и се прашував, дали е можно во денешна Америка да има толку многу глупави луѓе и да нема ниту еден разумен човек нито еден да крене глас. Се прашував и уште летоска, измејатите месеци, дури пишував такви коментари, дури нешто што никогаш не би го направил од таму, <laughs> но од тука безбедно можев, повикував и на револуција. И велев на мнози, на мнози а, во мно, а, коментари дискусии. Америка денес треба да има нова револуција, како во 18 век. А, не гледав никој да се буни, никој да протестира, никој да бара да се спречи ова лудило што досега Обама и Клинтон го форсира. Значи, напад на Русија, се трупаат војски на НАТО пред руските граници разни провокации и така натаму, што сето тоа водеше кон страф за можно ескалирање на работите и Трета светска војна. Не знам дали ги гледавте последната емисија на Васко Ефтов во центар со Мирка Велиновска. Јас, јас само ја наведувам како извор, но верувам дека и точно тоа, што таа го кажа, незината анализа од после, значи, после избориве. И дури се восхитив на тоа. Ако е тоа вистина, верувам дека е. Значи, неколку клучни структури во системот на американските тајни служби. Агенцијата за национална безбедност пред се, скоро целата таа. Некои, дури и некои агенти на ЦИА од типот на Сноуден, Сноуден одамна е избеган во Русија, но такви како него, што останале. И околу 200 американски генерали на Пентагон ја направија целата ова, може да се рече, тивка револуција, да го донесат Трамп на власт и да ги расипат плановите на Сорос и другите банкари кои што на вистина планираат Трета светска војна. Верувам дека тоа е точно. Не е можно да било никој од, од, од таму да, да, да нема памет и мозок и достано да дозволат да се случи нешто што пред се ќе биде катастрофа за нивната нација. а и за целиот свет, бидејќи нуклеарна војна не е шега. Се радувам што Господ работи на вакви чудни, мистериозни начини за да работите се движат во оној правец како што вели Светото Писмо. Сега може и Трамп најавува тој единство мега црквата и државата, Че може и во него време да се случи и неделен закон, и прогонство на сите оние што сакаат да останат верни на четвртата заповед воопшто. Меѓутоа, сето тоа е веќе во рамките на она што се очекува. Значи, она што го очекуваме, она што Библијата ни го најавува во своите пророќства. но не да загинат 3 милиарди луѓе додека се уште трае времето на милост. Такво нешто не е. Не ми изгледа такво нешто во контекст на сето она што Библијата ни го кажува преку незините пророќства. Да завртиме сега во книгата на пророкот Исаија и во контекст на овие зборови да се подсетиме на едно дамнешно пророќство, пророќство кое што дури го најавило раѓањето на Спасителот на оваа земја, во седмата глава од Исаија. Но оно што сега би сакал да обрнеме посебно внимание е во кој контекст било кажено тоа месијанско пророќство дека ете девица ке зачне и ке роди син и ке му го дадат името Емануел, како што стои во 14 стих. Што се случило пред тоа, на самиот почеток? Ке видиме како јудејскиот цар Ахаз имал проблем, голем проблем, иако бил млад цар, велат дека некаде да бил околу 20 или 21 година во тоа време. Да почнеме со ред. Исаија 7 глава од првиот стих надолу. Во дните на Ахаз, синот на Јотам, син Озиев, цар јудејски. Значи, додека на преслот се наоѓа Ахаз. Што се случува? е преодвели Рецин, царот арамејски, тоа значи сирскиот, сирискиот владетел. И Факи, или Во оригинал е фека, пека. Не знам како стојат во вашите преводи. Синот Ремалиев, цар Израелски, значи царот на Северното кралство. Ахас е јудејски цар, цар на Јужното царство, со седиште во Ерусалим. Но Израелското Северното царство си било независна држава од Ерусалим. И овде гледаме дека Царот Израелски на Северното царство прави сојуз, коалиција со кого? Со сирискиот цар. Рецин, тие па се нели уште на север, нели, географски. И што е нивниот план? отидоа против Ерусалим да го завладеат, но не може да го превземат. Много интересно. Да прочитаме понатаму. Ова е сега едно на почеток резиме, како што би рекол авторот на поукава, на почетокот го прво го кажал крајот. Вториот стих пак вели, Тогаш му беше соопштено на домот Давидов, че значи не вели му беше соопштено на царот Ахаз, току царот Ахаз и неговото семество ги нарекува домот Давидов Исаија. Сака нешто да нагласи со, со овој начин на изразување. Еве арамејци, значи сирици, се сместија во земјата Ефремова, значи во Северното Израелско царство. И му затрепери срцето на Ахаз и срцето на народот негов, како што од ветар се нишаат дрвијата. Затреперија. Што значи тоа? Страф. Страф од војна. Страф од неволи, страф од страдања. Не е шега а ли за Трета светска војна. И му рече Господ на Исаија. Излезе ти и син ти, Шеар Јашуф, синот на Исаија, да го пречекаш Ахаз на крајот од горното езеро, на патот кај нивата на Валавичарот. И кажи му, Охрабри се и биди спокоен. Значи, господова порака до јудејскиот цар. Охрабри се и биди спокоен. Не плаши се. И да не се плаши срцето твое пред двата, е Господ на многу места во Стариот Завет, а и тука покажува колку има смисол за хумор. Како ги нарекува овие двајце непријатели <laughs> на Ахаза? Много интересно. И, значи, да не се плаши срцето твое од двата краја на тие глами што чадат, или што би рекле ние на овие испушени обично велат денес и порано испушена лула за некого. Значи, некој што му поминало времето, славата, силата, остарел или повеќе не Не може да биде повеќе шампион, ако бил пред тоа во кариерата, во било која област, спорт и така натаму. Значи, овие два краја на гламијите што чадат, од пламениот гнев на Рецин, на арамејците и на синот Ремалиев. Со ги зборави, плаши се од нивниот гнев, од нивниот оган, колку што треба да се плашиш од две гламији што чадат. Колку се страшни, колку може да бидат страшни две гламији што чадат. Арам, што значи Сирија, Ефрем и синот Ремалиев, кројат против тебе зло, велејки, да одиме против Јудеја и да ја исплашиме да ја завладееме и да го поставиме за цар Тавеловиот син. Значи, Сирија и Ефрем, Израелското царство, Северното царство, кроја план да го нападнат и јудиното, односно јужното, да го соборат Ахаз од власт и да си постават свој човек на престолот јудин во Ерусалим. Можеше ли да успее нешто вакво? Но Господ Бог вели вака. Овие збори многу ми се свиѓа. Тоа нема да стане и нема да се изврши. Зошто не? Ајде да го довршиме барем целиот текст тук на господовите зборови, со се 8 и 9 стих. Зашто главата на Арам, Арам е еврејскиот збор за Сирија, арамејски јазик, значи сирийски јазик. Главата на Арам е Дамаск, а главата на Дамаск е незениот цар Рецин. По 65 години Ефрем ќе престане да биде народ. Северното царство ќе биде одведено во робство, сирското робство глава на Ефрем е Самарија, главниот град, значи, а глава на Самарија синот Ремалиев, северниот израелски цар. Ако, нема, ако не верувате, човек се зборави до до Ахас, до јужниот цар, ако не верувате, нема да се одржите. Значи, Господ го охрабрува Ахас за да покаже вера. Ама во што била суштината на верата? Ахас требало да има вера. Требало да не се плаши. Зошто? Зато што планот на овие двајца негови непријатели, овие две глами што чадат, според господовите зборови нема шанси да се случи. Значи, замислете, цел НАТО се спрема за Трета светска војна. Најавува Трета светска војна. Најавува напад на Русија. Провоцира, руши и руски авиони. Провоцира. А Господ им се смее од озгоре и вели нема теорија, тоа нема шанса да се случи. Вие немате контрола на вашите нуклеарни глави. Јас имам. Последните настани, единената ќе биде како што јас сакам. Што вели пророкот Даниел таму, 2 глава, 44 стих. И пред тоа. Што му вели Господ на крај ќе подигне своје царство, кое што нема да се, нема да помине, нема да биде срушено, соборено или поразено од некој друг, туку ќе остане довека Но пред да му ја толкува целата визија на, на, на Вуходоносор, што му вели? Дека тој Господ во кој што Данијел верува на небото, тој е оној што подига цареви и соборува цареви. И тој е оној што става на престолот кого сака. Значи, луѓето, па дори и така наречената светска елита, може да се имаат своји математики, своји планови, своји идеи. Колку од тоа ќе биде или нема да биде, или еве кого да ставиме председател, кого да не ставиме, кого да го убиеме, кого да го нападнеме. Асад сака да го слушат од власт во Дамаск. Господ не им дава. Сега ќе видиме, не ја знаеме единет. Кога Господ ќе стави во белата куќа? Само ова го нагласувам. Господ е тој што ги става. Луѓето може да се мисле, а, ние сме тие, ние сме мокните, ние сме силните, ние ќе правиме како што сакаме. И тоа си го мислиме и ние, поединечно често пати. Си правиме наши планови, наши желби. Значи, не мора да кроиме планови за глобално ниво. Не сме во, во тој совет на Луцифер. <laughs> Мегетоа, во нашиот живот ние може да се правиме наши планови, наши желби, наши очекувања. Што од тоа ќе биде, а што од тоа нема шанси, нема теорија да се случи. Зависи од Божијата волја. Ахас требало да верува дека кога Господ рекол дека ќе го утврди Давидовиот дом на престолот во Ерусалим, дека дури од Давидовото семе, значи од, од Давидовото потомство ќе дојде Месија, или уште зборовите што ги читавме порано, зборовите на самиот Израел, патриархот Јаков, дека од Јуда нема да престане, нема да секне цар, владетел, или судија, додека не дојде оној, додека не дојде Месија. Само тие господови зборови, што покажуваат? Сите тие ветување, сите тие пророќства, дека Давидовиот дом, дека Јуда ќе владае додека не дојде Месија. И затоа Месија се најавува потоа во продолжение И продолжи Господ да му говори на Ахас и му рече, барај за себе знак од Господ, твојот Бог. Барај или во длабочините, или во височините. Но Ахас рече, нема да барам и нема да го искушувам Господа. Ахас се плашил да верува. Ахас не верувал и се плашил да верува. Тогаш Исаија рече, слушајте пак доме Давидов повторно. Не му вели, слушај, царе, Ахас повторно му се обрке со дом Давидов. Сака да му ја стави во глава таа мисла, сето оно што Господ го прорекол за Давида, за неговото потомство, за Давидовиот дом. Ако Господ рекол дека Давидовиот дом ќе владе во, во, во Јуда, има ли шанси Сирија ќе направам јас електромагнетен кафес, Теслин кафес во оваа сала. Па ќе ви бидат мобилната телефони како во 18 век. За жал. Знаете, некогаш се велеше сум слушал порано стари проповеди минатиот век. И знаете што, кога некој проповедник држи проповед, бебе може да заплаче таму позади и, и гјаволот се служи преку бебиња. Па имаше бебско точно. Мегуто сега што треба да има? Не, бра, сестра Луиза, ово се однесо за сите. Бидеќи, нема, немаш само ти мобилен телефон, тука во момент. <laughs> да продолжиме. Ахас не сакал да побара знак, се плашал. Но Господ сака да, да го подсети на тоа, дека ако Божијето Слово вели добот Давидов, ќе биде на престолот. Нема шанса Сирија или Самарија со некои нивни политички планови тоа да го спречат, да го соборат Давидовиот значи, наследник и да си стават во Јуда некој свој цар, Тавеловиот син, како што планираме. или како што сакаше Обама, радикални исламисти на власт во сите земји. И во Египет беше радикален исламист. Се случи пуч и беше соборен 2011 година. И во Сирија сакаат истото. Ирак и направија каша попора. Веќе почна да се зборува отворено и за така наречената Исламска република Германија. Европа сака да исламизираат. Да се уништува христијанството и, и спил какви остатоци, бидеќи денешните европски народи, како и Америка, воопшто не се христијански, со децени наназад. Мегуто има некакви остатоци христијански. Да се уништи што е можно сето тоа. Луѓето значи буквално да да се испомешаат меѓу себе. И сето тоа во она цел глобализација, градењето на Вавилонската кула, оно што Господ им го растори пред 4000 години и повеќе. Повторно сега да го направат. Ако Господ рекол Давидовиот дом ке владе во Јуда, може ли било која сила, не Сирија, не Северното царство, не и големите светски сили во тоа време, Асирија, например, Вавилон, може ли тоа тие да го растурат, да го расипат? Ако Господ рекол Давидовиот дом ке владе во, во Иерусалим, може ли некој друг да се спротивстави на, на Господовиот збор? Што рече Господовиот збор за Вавилон, се секјавате? Да не ги читаме тие зборови. Вавилон ке опусте, вели ќе стане легло на зверовите. Рис, чакал, така натаму, големите пророци, Исаија, Јеремија, ќе се вртат таму. Господ изрекол проклество врз Вавилон. И никој друг, туку Александар Македонски сакал Вавилон да стане да ја обнови славата на Вавилон. Вавилон да биде неговата престолна, Вавилон да биде центарот на неговата империја. Спротивно на Божиот збор. И знаеме што случува. Александар умре на 33 години, неговата империја се распаѓа на 4 дела. Не е тоа тоа тоа што тој сакаше и тоа што тој планираше. Затоа Господ му вели на неверниот Ахас или на маловерниот Ахас. Тогаш Исаија рече, 13 стих, Слушайте пак, доме Давидов, зарем вие малку тоа што им дотежнувате на луѓето, па сакате да му дотежнувате и на мојот Бог. Тогаш збори да го искушувате Бога. Затоа самиот Господ ќе ви даде доказ или знак. Ете, девица ќе зачне и ќе роди син и ќе му го дадат името Емануел. И понатаму следат зборови што покажуваат дека Господ сакал да го испрати својот син на земјата уште тогаш во тоа време. Не седум векови подоцна. Мегутоа, еве, почитајте контекстот. Значи, после Емануел, што се звели? 15 стих Тој ќе се храни со млеко и мед, додека не додека да се научи да го отфрла лошото и да го избира доброто. Значи, додека детето, бебето порасне да, на таа возраст, што рече Борче Преска, да може да разбира што е добро и зло, да има некаква лична одговорност, ќе се храни со млеко, и значи, ќе има благосостојба во јудината земја. Ќе има благосостојба, нема да има војна, нема да, нема да биде тоа што го планираат овие двајца цареви. И потоа вели 16 стих, зашто пред детето да се научи да го отфрла лошото и да го избира доброто, значи пред да стекне таа способност како дете, да, да до таа возраст да стигне, оваа земја од која ти се плашиш, ќе биде оставена од двајцата цареви. Значи, во самите тие земји, и во Северното царство, и во Сирија, ќе се случат промени. Но Господ ќе испрати врз тебе и врз народот твој, и врз домот на татко ти, такви денови какви што не доаѓале, откако Ефрем се оддели од Јуда, ќе го испрати Асирскиот цар. Страх и трепет во тоа време била Асирија. И тоа се случи. Господ ќе се прослави тогаш кога ќе дојдат асирските војски пред Ерусалим. Во една ног Божи ангел ќе погуби 185.000 јасарски војници во логорот. Меѓутоа, зашто Господ најавил дека сепак ќе дојдат? Зашто воопшто дошле асирците? Зато што пред да дојат до Иерусалим, значи, а тоа во осмата глава го нарекува врат Исаија. <laughs> Ке стигнем до вратот. Главата Иерусалим. Пред да дојат до Иерусалим а срцето опустошили еден куп јудејски градови. Тоа сепак не е едно дали ќе дојдат или нема да дојдат. И Господ се прославува тука во Ерусалим, пред Ерусалим. На крај дури и се враќа Асирскиот цар Сенахирим, поразен од Господовата сила, бидејќи и тој сакаше Давидовиот дом да го сруши од престолот и двајца негови синови го убиваат во Ниневија, назад. И му го земаат престолот, едниот од нив поточно. Господовото слово е толку мокно што најголемите светски сили не можат да му се спротивстават. За Господа, дали Ција, дали КГБ, дали овие или оние, се само шаховски фигури кои што тој ги мрда. За да се исполни неговата волја, да се исполни неговата цел. Можеме да му пркосиме на Господа, но тоа секојаш ќе биде на наша штета. Господовата цел, глобална цел, нема да можеме да ја спречиме. А срците дошле затоа што Ахас не покажал вера во Господовите зборови. Не покажал вера, не сакал да се подпре на Божјите ветувања, туку од страв, затоа што имал страв, тој самиот побарал заштита од, од кого? Од НАТО пактот побарал заштита како наши водачи. Ахас, плашеки се од една Сирија и од една Самарија, двете глами што чадат, побрал помош од Асирија. Затоа доаѓа Асирија потоа да освојува овдека. Тоа е тоа. И овие грешки израелците ја повторуваат со векови подоцна. После Макавејското востание 100 години израелците живеат како независна држава. И знаете ли зошто римскиот генерал Помпеј доаѓа и ја освојува Јудеја? 63 година пред Христа. Затоа што се караат израелците мегу себе кој да биде на власт, дали потомок на хазмонејците, односно на макавејската династија, свештеничката династија, или некој друг, се караат кој да биде на власт и најден текнува идеја, праке гласници во Рим, дај, дојдете ваму, помогнете ми, ставете ме на власт, за да се бидам ја на власт, поразете го мојот непријател овдека. Личи, звучи познато тука во Македонија? Чадорат. И паѓа јуде, еврејскиот народ под римско робство, под римска окупација заради својата глупост и неверство како и во времето на Асирија. Господ те повикува денес да веруваме во Неговото Слово, како поединци, како семејства, како црква, па и како држави. И само на Него да се подпираме. Господ не сака денес да се подпираме ниту на Русија, ниту на Путин, ниту на не знам кој. Сето тоа преку ног може да се смени. И тоа да биде, да се претвори во големо ништо. Господ сака да се надеваме на Него. Е сега, колку нови години милост има пред нас, тоа не знае. Конечно тоа ни не зависи толку од тоа какви закони ќе се донесат во Америка или на друго место колку брзо ќе сакаат да го наметнат жигот на зверот. Тоа зависи пред се и од нас. Ние не знаеме што ќе биде утре во нашиот живот. Не знаеме дали утре ќе се разбудиме живи и здрави. Па што сакало било ваму или онаму во Америка, во Русија или на други места. Но Господ сака да се подпираме на Неговата сила, да веруваме во Неговото Слово. И се што правиме, се што бираме, каков год избор и да правиме, какви год планови да се правиме, да бидат во склад со неговата реч. Нека му е фала и слава вечно. Амин.